Flug roboto en la arbaro. La tuta mondo mal tranquilligas nun tempe pro la detruado de pra arbaroi. Ne legiai sen arbarigoi cae bruligoi, exemple en Amazonio, shocas la tutan homaron. Sia vice, registaroi ofte pretextas che pro la granda vastezzo de la arbaro estas malfacile controli cae shirmi la naturon contra o invadoi. Por fare tion, necessas inventari la tutan arbaregon por calculi la tie disponeblan quanton da ligno, la existanta in plantoin, la caracterizajoin de la loca biologia diversetso, cae la topografion. Fari tion per ordinarei homai fortoi estas prescau neeble, char riske cae malfacile. Nun technologiistoi creis flugroboton, quiu certe forigos la pretextoin. Brasilae cae usonae faculoi elvolvis comput sistemon ciu povas controli tian maschinon autonome. Tio estas sen homa interveno. Ili povas eviti crashoin contra arboi, cae plenumi mapon de grandae territorioi dum malmultae minutoi. La resulto publicigis en prestigia scienza revuo, cae estis presentita en grava internazia conferenzo. Per la nova roboto estos eble mapumi arbaron de 400.000 quadratai metroi dum tridec minutoi. Se tion clopodus fari gruppo da ingenieroi, ili besonus dec du da diurna laborado, tamen ne same precise la nova machino havas la peson de 3 kilogramoi, kvar helicoin, cameraon, computilon, flug controlilon cae laseron. Per gi, oni monitoros cae mapumos arbaroin por planado de protectae agoi, helpo al arbarae entreprenoi, conservado de naturae remedoi, cae batalado contra arbo faligo. Ili helpos taxi la staton de conservigio de tiui arbaroi, cae montri locoen cie necessas re-arbarigo. Por eviti che la roboto cun pusciju contra arboi cae brancioi, la lasera radiado el sendas miloin da lumfascoi. La computilo en havas algoritmon kiu captas la figuroin de arboi cae gvidas la machinon justa directe. Resultas mapo tridimensia en kiu kalkuligas la quanto da arboi, la dicetso de la truncoi, la surfacoj vegetaĝoj, et folioi sur la grundo. Per tio oni povas attentigi ancao pri la risco de bruloi sur loce. La costo de la nova flug roboto estos proximume sesdec mil realoi, dec mil euroi. Mal multe costa se one consideras gian utilezon.